Andalusam Andalusam Andalusam Znači došli smo do 16. poglavlja kojeg u osnovi u u kojem nema naslova nego počinje sa kuranskim ajetom, ali neki komentatori od šejhova su stavili naslov Naslov je, kako kažeš? Znači, pojašnjenje dokaza ništavnosti širka. I još je zanimljiva stvar da ajet počinje, odnosno ovaj dio metna 16 počinje sa riječima uzvišnog hata i da fuzija, je li tako? Pa pročitaj taj ajet, hajde. Uzvišeni Allah kaže, Hatta ida fuzija an kulubihim kalu maza kala rabbukum kalu l-haq wa huwa aliju aliyyul i kad iz njihovih srca nestane straha, oni će upitati. Šta je to rekao gospodar vaš? Istinu odgovorit će, on je uzvišen i velik. Dobro, pročitaj prvu, odnosno prve dvije, prve dvije koristi iz, na kraju ovog poglavlja. Poglavlja sljedeća pitanja, pod jedan tumačenje ajeta i pod dva o dokazu on, u njemu oništavnosti stanosti širka, posebno za ono ko se vežu za dobre ljude, to je ajet za koji je rečeno da čupa korvima širka i srca. E. Ovo što je rečeno po dva. Imalo ovo vezi sa, sa ovim ajetom? Ponovi ponovo ajet. Ja, na bosansku. I kad iz njihovih srca nestane iz straha, oni će upidati. Šta je to rekao gospodar vaš? Istinu, odgovorit će on je uzvišen i Ovaj dio, dio ajeta 23. sura. On govori o tome, o melecima, spomenut ćemo tu tefsir, da kada Allah šanu kaže uh, Meleku Džibrilu, što mu kaže, i drugi meleci ovaj, koji čuju kad se prenosi, kad se prenosi Allahov glas, ono što kaže, što je istina i tako dalje, ovaj, osjete strah, Pojenta je ovdje u tome da taj ajet nema veze s ovim prvom korist ovdje. Ponovo odradice na prvu korist. Kaže, u njemu je drugu, u, nju, u drugo, drugu. Od okazu u njemu širka. Kakve veze ima ovaj ajet sa ništanost širka? Ovo je što navedeno ovaj ima veze sa ništanost širka? Jel tako da nema? Što znači fali nešto tu? E, taj dio ćemo govoriti što fali. Fali u stvari ajet prije ovog. 22. ajet suri, suri sebe. O kojim ono ovdje govori ajet za koji je rečeno enahu taqta uruqe šeđerati širk min kulub. Prekida vene e, drveta širka iz srca. Odnosno, ovaj, u, u komentaru u komentaru Kurretu Junil Muvahidinu, na knjiga što je prevedena kod, kod nas, Kitabu Tevhida. U njoj je to pojašnjeno taj dio što, što ga ovdje nema, Odnosno, riječ je to ono o čemu je govorio Ibn Qaim. Ibn Qaim je govorio znači, o, tome, e, ovim riječima, i zato sam ovdje napisao, znači, danas ćemo, znači, nećemo uzeti poglavlje, učimo samo ovaj dio ajet što fali ovdje prije toga. I za koje je on ovdje u, mes, meselama spomenuo, ali nema ajta uopšte. Niti ima u komentaru Fethul Međida. Znači, 22. ajet sure sebe, sa 23. početkom. Znači, što, ga ovdje nije spomenuto uopšte. A to je da ta dva ajeta da govori o, jednoj jako bitnoj stvari, a to je to je ajet u stvari koji, koji bi trebao onom ko traži istinu, hoće istinu, da mu prekine sve veze sa, sa širkom. Znači, ako hoće da razumije, E, cilj da uzme istinu kada došla u Koranu, znači taj ajet presjeca sve moguće dokaze mušika. Znači, ako se raspravlja sa nekom koji čini širk, znači najjači argument koji možeš iznijeti je ovaj ajet. 22. suri sebe. To je u stvari ovaj ajet koji počinje vine za amtum min dunila. Recite, onima koje molite, koji pućujete dovu, za koje e, za imate ubjeđenje, mimo Allah šanu. vašim božanstvima. <clears throat> Recite onim, kuledadine za amtum, recimo oni, znači mušicima, recite mušicima koji dove nekom drugom ima šanu. Šta da im rekne? Pa je spomenuto u nastavku ajeta četiri stvari. Ovo troje u 22. E, ajetu sure sebe, ove tri stvari – a četvrto je na početku ovog ajta kojeg mi imamo ovdje. 23. majtu, što nije, što nije napisano. A u stvari ove četiri stvari koje spomenuti u ajetu, u, njima je rečeno u njima je u stvari rečeno nešto što kida sve veze sa širkom. Znači, onaj ko hoće da razumije što je došlo u Kur'anu, da laže šanu, znači, nakon ovog ajta ne bi trebao imati nikakve sumnje da je, da je, da je širk zabranjen u bilo kojem obliku koji, koji imamo u praksi. <clears throat> Kako, na koji način? <clears throat> Znači, Allah Žešanu e, naređuje, reci e, mušicima koji, e, koji puću nekom drugom ima Allah Šta da im rekne? Kaže, mi dunila, nekom drugom ima Allah Žešanu. A onda Allah Žešanu opisuje te koji su, kojima ljudi upućuju određene vrste ibadeta, čine širk. Prva stvar, kaže, la jemlikune mitkale darretin fise mavati wala fil Kaže, oni ne posjeduju nikoliko trun nemaju vlasti, ni na nebesima, na zemlji. Znači, e, nije njihovo vlasti ništa. To je prva stvar, prva osobina. Druga, loma lehum fihima min širk. Niti u tome, znači ni na nebesima, na zemlji, imaju udjela. Širk znači udjela, nema nikakvog udjela u tome. Znači, ni, prvo, znači, niti imaju kakvo vlasništva, ne posjeduju ništa, ni na besima, na zemljama, sve vlasništva lađe šanu. Drugo, nemaju ni udjela nikakvog u tome. Znači, e, širk znači u stvari udio nečem, suče, e, sa, znači Znači, nema ni udjela nikako. Treća, vama lehu minhu min zahir. Niti kaže, ima njemu, kome njemu? Onaj koji pučuje E, koji je uzeo te mušike za božanstva. E, nema lehu minhum zahir. Zahir znači pomoć. oni nemaju pomoći nikakve od njih. Znači ne mogu pomoć onima kojim vi upućujete i bate, koji su uzeli posrednike. Tako. Oni vam ne mogu ništa pomoći. Negira se njihova pomoć. Negira se njihov udio, negira se njihovo vlasništvo posjedovanje. I treće, wala tenfeu šefatu indehu illa e, limen edine lehu. Niti će koristiti šefat, uzimanje kod njega, kod Allaha Želešanu, osim onome kome on dozvoli. A neće dozvoliti osim na sudnji dan. Kad bude na sudnji dan i neće dozvoliti osim na sudnji dan i to mu vahidu. Pravo na danjalku da ima ništa od toga. Ne možeš na danjalku traži šefat od, To će biti na sudnji dan A zna se pojašnje na koji način se traži, zaslužuje šefat, da bi ga dobio na sudnji dan, sa tevhidom i tako dalje. Uglavnom, Ovaj četiri stvari, znači učenjaci ehlu sunneta spominju da ovaj ajet je, pogotovo on detaljno govori o tebi Ibn eh, onda komentatori mnogi ovaj, u Kitabu Tevhidu, s tim da ovdje nije navedeno, znači zanimljivo da ovdje na, na prvim meselama spominje to, da je, da je tefsir tog ajeta, da, da je dokaz da se, da se kidaju vene, arterije, uh, eh, ona drveta širka, a onda nije spominje taj ajet. Riječ je o ovom ajetu. Znači, u tom ajetu je spomenuto sve, mogu, sve vrste i oblici širka koji mogu ljude da radi. Po pitanju da li išta posjeduju, po pitanju da li imaju udjela u čemu što, što, što postoji, treće da li mogu pomoći išta i četvrto da li mogu se zauzimati za nekog. Sve je to zanegirano u ova dva ajeta. Znači, ovo je najjači ajet odnosno dva ajta koji najjači argument dokaz koji znači nakon ovog znači ne bi ni jedan mušik trebao da kaže ne bi trebao da kaže jedino ako će filozofira da pametuje da ovo da ono to je sad druga stvar znači može se od jasnih stvari napred filozofija ali ovdje govorim onaj ko, kome je zaista cilj da kaže daj mi argument iz Kur'ana i sunete da je šir zabranjen da je zabranje, da je problem, traženje pomoći, da je traženje ovaj, zauzimanja, da neko ima udjela onom što je kod Allah Žešanu, znači zanegirani je udio, zanegirana je pomoć e, onima ima ljudi koji pučuju i badet. Negira oni da mogu, da mogu učiniti šefat. Znači sve moguće verzije koje inače ljudi radi u praksi su negirane Tako znači da je, da zaista se, znači za ovaj ajet može reći da je, ako, e, da je on najjači argument. Ako hoćeš nekim da raspravljaš, Svejedno bio on, Rafidija, bio Sufija ili ovaj ili onaj, ako ima eh, posrednike do Allah Đešanu i traži od njih pomoć ili zauzimanje ili tome slično i smatraju da imaju oni udjela i smatraju da je Allah dao njima udio da oni mogu da djeluju i tako dalje, znači ovaj ajto sve prekida. Zanegiran u ajtu Znači nije dat nikakav udio tim. Tim za oni smatraju, kako Sufije smatraju eh, kutbovima, kako eh, ovaj, Rafidije smatraju da ima imami kojima data moć da upravljaju, da vladaju, da, da, da, čine što čine od, od, svih stvari koje su na nivou i rububijeta i lohijeta. Znači u ovom majetu sve to zanegirano. Niti imaju udjela. Niti, kako vlasništa, niti udjela u čemu, niti mogu pomoći, niti se mogu zauzimati. Sve je zanegirano. Znači šta je onda ostalo? Nije ništa onda ostalo. Tako znači da je ovaj ajt odnosno dva ova ajta su jedan od najjačih argumenta i zato s pravom kaže, znači to učenjasno glasi kaže, takta u ruke širk, znači prekida vene širka, znači ono na čemu kuca širk, znači, e tu je presječeno. Znači, a, riječ je Allaha tala Znači, može biti jači dokaz od toga. Ovo ostalo može pa to je stvar kada je tumačenja. To je stvar tumačenja kako gledaš, mi mislimo ovako, mi smo onako, pa, pa se traže neki slabi ili eh, indirektni dokazi koji podupiru neko, znači ovo ti je direktan dokaz koji znači udara u srž teme i srž problematike. Ova, ja sam ne plaho zadržao na njemu koga internet se vrati na tefsir. Nek se vrati na tefsir i nek dobro razmisli. I, o, eh, i ovaj, poželjno, jako poželjno da se ovaj ajet nauči na pamet jer je on jak argument. Ako s nekim hoćeš da razgovaraš, ako hoćeš neki argument, argumentuješ, da ideš nekim sporednim dokazima koje on može reći, pa to je, ima, može se tumačiti ovako, može onako i tako dalje, eh, ili ima dokaz kod toga. Znači, ovo je, znači, eh, riječ je Allah tala koji direktno govori o toj temi. Jer, znači, početak ajte govori. Reci onima, kojima onima, znači, koji, koji čine širk, koji upućuju, e, dizli su na stepen nekog drugog mima lažano na nivo božanstva. U čemu? Ovim stvarima što će biti spomenuto. Za udio, za pomaganje, za šefat. To su glavne stvari odakle znači, dolazi širk. I sve je to zanegirano u ova dva ajta. Tako znači da ovo je jedan, znači, od naj, jedan od najjačih, najbitnijih argumenata po pitanju toga da se s nekim sjedne i razgovara i kaže hajde da je ti čisto, otvoreno da razgovaram o tome što ti radiš, je li to sporno šarijatski, je li prihvatljivo, nije prihvatljivo. I kreneš od ovog onda ajte. Min zahir. na koga se odnosi? Na Allaha na ovoga Na koga se odnosi Minhum, na koga se odnosi? Minhum na početku ajte govori ona kojima vi upućujete zamtom, znači smatrate i božanstvima. Znači, ovdje možeš reći kipovima, dobrim ljudima, e, onima koji su kaborovima, šehidima i tako dalje, razne vrste širke koje imaju. Znači, na njih minhum. Oma lehu, znači, oma ALEHU, znači oni nisu pomoćnici Allahu Đešanu. Ne daju pomoć, znači nema, znači oni ne mogu pomoći. Allah nije dao moć uopšte da pomažu. Nije, nije omogućio da oni pomažu ljudima, ne pomažu uopšte. Allah Đešanu onaj koji pomaže. Jer se eh. odnosi da oni ne pomažu ljudima jer oni nemaju pomoći Allahu Đešanu. Oni ne pomažu Allahu njegovoj vlasni. Oma lehu baži, oma lehu mi, oma minhum min dahir. Eh, znači, ne, Allahu Đelešanuhu ne treba pomoćnik, u tome je pojenta. Razumiješ? E, Allahu Đelšanu ne treba pomoćnik. Znači, Allahu Đelšanu ne treba pomoćnik. To znači ima širi znači, ako njemu ne treba pomoćnik, kako ti onda ideš nekog, uzmaš da on pomoćnik Allahu Đelšanu u nekim stvarima stvari. Njemu ne treba pomoćnik, znači direktno se obraćaš njemu, u tome je Kao, kao i prijetodnom, on nema udjela. Nema udjela sa njim. Šta znači nema udjela sa njim? Kako onda možeš ga uzeti u nekom dijelu ako nema udjela uopće u u čemu sa njim? U, u, ono što pripada, a, znači, svemu rububijetu i hiletu Allaha Đelešanu. O tome se radi. I šefat isto, znači. Znači, e, znači to ima šire značaj. znači ne misli se samo to, kada, znači kada Allah negira ovdje, znači niti ima, niti ima, treba, ima potrebe za, uč, za e, niti ko dijeli sa njim vlast na početku, znači. Ne posjeduje niko sa njim ništa u čemu, što je vlast na Nema učesnika, nema potrebe za učesnikom. Nema potrebe za pomoćnikom. Znači, kako ga ti uzmaš pomoćnikom da Lašava? Razumije, o tome se radi. Tražiš od njih pomoć. nikom znači tražiš od njih pomoć. Ne možeš tražiti od njih pomoć, Alšan ga nije pomoć pomoćnikom. Razumiješ? I tako isto za šefat. šanu nije nikom dao rekao da je rekao poslanik sam, evo, ti čini šefat za njih. Nek traže od tebe šefat, ti čini pa ćemo doći na sunji dan pa ćemo to regulirati. Ne. Na znači, šefat je na sunji dana, na donjalku uopće nema traženja šefata. Dobro. <clears throat> A ostatak ovog poglava ćemo nastaviti sljedeći put jer traži više vremena pa da nam ne uzme da nam ne uzme vremena ovaj put. Svanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastav... Andalusam Andalusam